Eta aztian behin hola zer bate biro irutxoak izan pixka parra itxeko. Ezken uste du ja jendiri parrit azu digula. Eti gaude arpegi jokin txeki, eh? <laughs> Eta pentsatu guke parrit dugula, eh? Martín Quilloren Chocoa. Bueno, kotxian etorri zaigu gure Martin txikito. Kaixo, Martin. Kaixo, kaixo, Martin. Eguerdion. Eguerdion, eguerdion. Zer pasatzen, ez talaitzen, oze? E, ez, ez, oan bai, oan bai. Oan bai, bueno, bai. eguerdion berriz, irugarren aldiz. Eguerdion, Martin txikito. Jo, gero, luzatu ite gehala, zea, sarreretan eta, nahi, zarritzen. <laughs> eguerdion esateko, iru aldiz esan behar. <laughs> bueno, zen moguz jundia bi, bi aste hauek, Martin? Ondo, ondo, ondo, jundia. Ondo? Jundia eta, ez tia, torreko, gero berriz. <laughs> Espainoan lehatzen bizkat, ez? Da, bai, ebeti bezala, Da, Bueno. Eh, menua esango du. Ez bida gauzo bat esango nahi Esan genun eh saio bakoitzaren hasieran txiste txar bat kontatuko genula. Bai. Ta horrek arrakasta handirik ez ezun izan ze, claro. <laughs> Alde batetik ah, ni kontatzen hasi nintzen txiste ura oso txarra izan zen Gero beste bat ere kontatzen hasi izan Angela Merkelen txistia, hori ere oso txarra izan zen Baina jakinarazi nahi dizuet badaudela txiste txarrak eta badaudela txiste txarrak okerrago kontatzen dituztenak. Bai, mirari, bai. Bai, eta bai. zein ba. dira, bai. Gure kompetentziakoak. Eta zein zuzia gure kompetentziakoak. Nahi aldezue entzun. Bai, bai, bai. bai. Entzun mesedez. Venga, entzun godeu. Basen behin, olako zelai berdea, hain berdea, hain zan berde berdea, emezortzi urtetik gorako ardiak bakarri juntzitezkela. <laughs> Hona, ah, berde, emezortzi, ardi pornako, ai. Zer? Hori guria baino okerraoa. Kar, kar, kar, paga dirimezu adbialiko jogu, bai. mendikan. Eh... Oie, gure kompetentziako da, eta gu baino kaskarrago da biltza mm-hmm. txista txarretan, ezta? Bai, bai, bai, bai. Ai, bueno, baino, saioa, emendik aurrea, gora jongo da, eh? Gora, inkretxendo. Inkretxendo. Bueno, hortako, publikoa ekarri dugu. Esan digute, publikoa espainolizatu inbar degulak. Hori gero esplikatuko izuz, baino, publikoari, igual, arrera ingo diogu, mesez? <laughs> Ha, ha, lanea rakazutik. Ha, <laughs> <laughs> Hauek espainoleatu behar ditugu, baino fijo. Hombre, berten eh, aholkua... Ba, irakurriko dugu huertek ira, eh, bidali digun mezua. huert, bert, el de la huerta, o nola? Ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ah. Baina hauek espainolizatzea, ze asko kostatuko zaigu. Zuk bakarrik. Gu bakarrik, gu, gu, irurok. Irurak, ja. igual, ni Kolaborazio eh. aktibo bat behar dugu iruron partetik, bai. eh? Bueno, iragarriko izet menua? Venga, ba. Mira, zizkamizkatan esne pixka bat hartuko dugu, eta gero katxonterztan erajungo gea. Ze, Espainia esnea berriz? Espainia esnea, hau ekuste baldin mahi gute, bintzat, egingo dugu. <laughs> Katxonterztanen, egingo dugu, Errepublikako albiste mankizuna, bai. eta e, seme kutxunaren izendapena. Gero, lehenengo platerean, jungo gea Espainiako toki zoragarrienak bizitatzera. Kotxe bat hartuta, leno iragarri ezen bezala, horri biliko gea tokiz toki. Bigarren platerea, e, eh, bigaren platerean hitz egingo dugu televisión españolarekin. Ala. Ah, Españolizatu egingo dugu berriz. eta hitz egingo dugu zeri buruz Xabi Alonsori hori eta Urkulo hori buruz. Urkulo? Ta, por cierto, baldak izue Norden El Jeta. El Jeta. El Jeta. El, Jeta. Ez dakizu zein eh, bueno, entrevista hortan jakingo dugu zein ah, badaki, El Jeta. badaki Eta bai. postrerako, hau oso luze jungo danez, postrerako abesti bat eta kitxo. como un gaude? Bai. Venga. Si Zizkamizkan aurretik pixka entzungo este modo, ez? Gure gaurko saioan e edukia. Zen bat gustatzen zaigun abesti hau. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Martin, zizkan izkak! Bueno, eh, eh, de. Bueno, honena izango dugu, lehenik eta behin, gaur asko espainolizatuko dugunez, Espainia esnearen mezua entzutia. Ondo irutze zaizue? Bai, bai baina non dago, men? Be, entzungo dugu mesedez? Eh, ezin dugu entzun. Ezin dugu entzun. Ezin dugu entzun. Badago, badago, badago. Beste izen batekin uste dagola. Ah, bai. Bai. Ah, bai. Bai. Ba, bost, publikoa. Ah, bost, publikoa. Hori, ah, hori, hori, hori, ah, bai. Ba. Vale, vale, vale, vale. Zer da hau, zer da hau? Eh? Espainiaren ereserkia jarri diazu? Bai. Baina publiko honek ez digu usten, ez da Espainia esnearen ereserkia entzuten? Iragarkia entzuten, barkatu? Pues ba, normala, Eski que publiko honek intzen aizu. Ba, lotxagarria irut zait. Hauek espainolizatu behar ditugu, naita nahi ez. Naita nahi ez. Ai, en fin, en fin. Nola que posible da? Aizu, eta esnea ipatu degula, goatzezeate lehenko azkeneko saioan gauza bat pendiente utzi genula? Bai. Bai. Lakturale.com. Eh? Esan ziguten, azte beteren buruan, webgunea <laughs> euskeratu egingo zigutela, ez da? Bai. bai. Entzungo dugu lehenengo eta bain ze esan zuten eurek? Benga. Bera, eski kontua da, sartu nahi zuen webgunean, bai. lakturale.comen, bai. eta ikusten ditut eduki guztiak daudela gaztelaniaz. Ah, vale, sí. Eh, mira, ¿sabes qué pasa? Que la semana que viene eh, se va a cambiar, se va a poner en, en euskera también. Ah, datorren astean ya? Sí. Bai. Euskeraz bada, o? Oh? Oida. Bai. Eda, beda, beda. Bueno, bi aste pasadea ta hori goikoa indut, eh? Bueno, miño, goikoa bakarrik, bueno, eh? Goikoa bakarrik, baino, zehose bai, ez? Eh? Pixkan, pixkan. Goitu bueno. bera. Etxia bera. Txalo haundiak eta ez dizkiogu egingo, baina, espero dugu, hemendik bihaztera, ba, pixkanaka, pixkanaka, eduki gehiago sartzia, ez da? Oida, oida. Ai, zeketatu ote da, katxonderztanen, aste hondan? Ez da hit, atzo, e, olenguan, e, zein genuen, konstituzioa bozkatzen omen da, zea, tabernetan? Ez? Tabernetan? Bai, lehen un, oizan, egon lehiaketan, eh? Ez, zen ah. piropuak, eh? Ah, ah piropo lehiaketan. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Bueno, ba, iragarri nahi dezuet, ebendik bihaztera, emango dizkizu egula, eh, piropo lehiaketaren autagaien zerrenda. <laughs> Han, bueno, beste maila batean, baina, ahi dia baita. Baina hori, ebendik bihaztera izango da. Oain, katxon albiste emankizuna. ordu bata eta hogeita iru minutu dira, eta hau, katxon albiste emankizuna da. Politika, Espainia ez da Grezia. Espainiako ekonomia ministroak adirazi du Espainia ez dela Grezia. Greziako gobernuko bozera maleak arrazoia eman dio, eta gaineratu du Espainia ez dela Grezia eta Grezia ere ez dela Espainia. Alaber, François Hollandek ere parte hartu du eztabaidan eta argitu du Frantzia ez dela ez Espainia, ez Grezia. Horri lotuta, oiartzungo alkateak esan du, oiartzun ez dela pasaia eta pasaiako alkateak nabarmendu du pasaia ez dela hoi hartzun. Hori guztia argitzeko Artur Masek erreferenduma deituko du Katalunian. Ta ta ta ta Ustelkeria, berreundazazpi mila euroko faktura telefono gastuetan. Eduardo Villanueva, alderdi popularreko burgoseko zinegotzia kargutik bota dute, telefono deietan berreundazazpi mila euroko gastua eragin diolako udalari. Villanueva jaunak aitortu duenez, telefono dei bakarra egin zuen, Vanessa Belez alderdikideari deitu eta zer modu zegoen galdetu zion. Oihartzun irratiko ikerketa batzordeak dei horren grabazioa eskuratu du. Hona hemen puska bat. Ba, e, e, ba, e, ba, e, ba, ta ta ta ta ta. tekete. Oihartzun irratiak ziurta dezake deiak Mila zazpi orduko iraupena duela eta azkenean Vanessa Belezek ez zuela lortu zer modu zegoen esatea. Ta ta ta ta ta ta. Jak. Tekete. Tiri Kirola, realak laranjaz jokatuko du aurrerantzean ere. Reala tematuta dabil laranjaz jokatzeko, naiz eta butan eroz jokatzen duenean ez irabazi. Jokina perri bai realiko presidenteak txalotu egindu baiado lidera laranjaz jantzita joan ziren zaleen jarrera. Baita, automobila ere laranja butaneroz margotu zutenena ere eta azkenean Renault 5 orduko edo kolor, naranja kolor, ez, butano koloria. Aperri baik gaineratu du realak butaneroz jokatzen jarraituko duela, eta aurrera egingo duela ereserki berria jartzeko ideiarekin. Entzun dezagun ereserki berriaren pasarte bat. aperri Perribaik aitortu du bera ari dela ere berria euskarara itzultzen, baina zailtasunak dituela. Aperribaik onartu du ez duela ega lortu, baina hiru gauza bakarrik falta zaizkiola. E, G eta A. Jak, tekete. Debekuak: Espainiako futbol selekzioetan abizen euskaldunak debekatuta daude. Espainiako futbol selekzioetan jokatzen duten futbolarien abizenak erdaldundu egingo dituzte espainiako gobernuaren aginduz. Artara aurrerantzean, hogeita bat urte zazpikoekin jokatzean, asier hilarramendik, abizen erdaldundua izango du idatzita Espainiaren elastiko gorrian. Mutrikuko jokalariaren abizena ez da hilarramendi izango baizik eta gisante monte. Jokalariak penaz hartu du erabakia eta aspaldiko frankismoarekin lotu du erabakia. Ez da, ebixera eh, nuez ez, baina, bueno, askian eh, peniara, ba, Oain dela aspaldiko gauza, ba, oain ateatzi, ez? Eh, ez da gaiz soluzik eta ez ez, ez? Baina, hori ez, pena bat. Xabi Prietok berriz, poza adierazi du albiste jakitean, izan ere, berak ez du bat ere arazorik izango. Jak, tekete. Tiri, Abesti gintza, Karina oiartzun irratian. Karina, Espainiako kantagintzaren o, larogeiko amarkadako izarra, oiartzun irratira etorriko da Jose Miguel Lópezen ole ole ole saiora joan den asteko saioan, Jose Miel Lopezek eta Mirari Martiarenak modu celebre honetan iragarri zuten Andaluziako rubia handia gurera etorriko zela. Zaskibaloia, rubia, zeitzen hemen, deretik, rubia, ni morena. Rubi, ba, deretik, rubia. Rubia morena. Bai. <laughs> Karinak ez du argitu hilearen kolorea aldatu duen edo ez. Katxon errepublikako albiste emankizuna. Bai, bai, bai, bai. Bado, saioa eguke? Bai, antza antenarekin edo, arazoren bat egon da, eta jende batek ez du entzun e, saioa, bertan bezala. Ah, amigo. Bai? Orduan, mesedez, e, eh, entzulo hien partetik, mesedez, antena ondo jarra zazue, ze, klar, jendia goizteko bostetan hor dago, entzun da entzun da. Batzu, <laughs> batzuk arazoa komendituz. Por cierto, eh, Jose Miguelek bializigun mezua, atzo, eta nene izun eh, zuri irakurri e, ea gaur zesaioa egiten duen gure Martin Txikitok. Tximinoa pistola batekin mino arriskutsua da gure Txikito. <laughs> Abokatuak initzen ingoen, hori, hori epaitegietan <laughs> Bai, ez? Venga. Katxondreztango seme edo alaba kutxunaren izendapenarekin, jarraituko dugu. Abai? Ah, Katxondreztango seme edo alaba kutxuna izateko, hiru baldintza ditugu, ezta? Bai. Kogoratuko ditugu hiru baldintza Bai. bai. bai. Eh, mirari, irakurri mesedez. Ezoiko gauza bat egitea, egindakoa katxon deuz egitea eta barrea eragitea. Ba, hau pixkat eh, atzera begira da. Izan ere, oain Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean barkatu, parlamentari berriak sartuko zaizkigo eta ez da izango guk asko estimatzen dugun pertsona bat. Ah, eta harentzat izango da gaurko katxonderztango seme kutxunaren izendapena. Ordun honek behar dan bezalako zea behar dunez, esaldi esango dut, gero tanborra sartuko eta gero esango dut izena. Venga. Aste honetako katxonderztango seme kutxuna da... Jesus egiguren. Adios. Adios. Jesus egiguren. Bai. Inoio erretiratu da. Erretiratu da, horregatik atzera begira emango bai. diogu saria, aurrerantzean este gulako bere presentzia mm-hmm. izango Eusko Legultzaren. Baino, Martin, esaldia hiru iru autagai eta gero... Eh, bai, autagai asko zeuden. Baino gauzak eh, pixkat eh, arintzearen, hola ingo dugu. Bai. Zergatik iman diogu, Jesus egi ni izendapen hori? Besteak beste Eusko Legebiltzarrean olako gauzak esaten ditulako. Jarri mesez? Esto, gauza bat esan nahi dizut. E, eh, Iru itxuzat e, atxakatu diazula, kuento txino esatea txinoen, txinoen kontrasar bat esatea bezala. Txinoak kuentoak egiten onak baldin badira, ba ez dakit nun dagoen problemat. Eta nik uste nun horri hori horrela izan dela beti, ez dakit nahi baso jarriko Ez dakit zein diren zure kuento e, eh, benak, baina kuento txino ez, da, ez dago gaizki. Baina ez dut esan esateagatik, eh, kuento txino. Esan dut kuento txino, ba, gure artean zarbait sinisten ez bada, eta ez, egia ez bada kuento txino esaten dugu lago. Ze kuento txino? Ipui txino izan, eh? Ipuin txinatarra, arrao, ah. ah, Ez eh. Baina... Hau, dao, bere hortan eako parlamentari bati indako erantzuna da. Bere hortan, ez dao manipulatuta, benetan. Baina, Nola que posible da? Ez du. Cuento chino ya te Ya se esateko ez dakit, baina cuento chino se mata lizesan du. Zagit, <laughs> ez du kontatu. Hori da, eh, Asperga... eta, bai, entzun berriz. Venga, kontatu ingo txu, eh? Venga, va. Esto... Gauza bat esan nahi dizut. Eh, Iru itxuzat e, atxakatu diazula, kuento txino ez eta txinoen, txinoen kontrasar bat izatea, zela. Txinoak kuentoak egiten onak baldin badira, ba, ez dakit nun dagoen problemat. Eta nik uste nun horri, hori horrela izan dela beti, ez dakit nahi baso jarriko Ez dakit zein diren zure kuento Iru. Eh, benak, baina kuento txino... Lau! Ez <laughs> dago gaizki. Baina... Ez dut esan esateagatik, eh, kuento txino. Bost! Esan dut kuento txino, sí. ba, gure artean zerbait sinisten ez bada, eta ez, egia ez bada kuento txino. Zazpi! Zazpi aliz kuento txino, o berrogita zei segundutan. Bai. Gero beste gauzat galetu nahi ezuet bai. zuek, hola, euskera gaietan eta hola, bai. oso, oso jantziak zaudeten ez. Atxakatu aditza zer da, nor nork edo nor nori nork. <laughs> Ba, ez dakit. Ez dakit. Ah. Euskal direk, karete ba. Ez dakit eh, gaurko publikoak ze iritzi daukan, eh, izendapen honi buruz. Ba, behin txina, ez dakit. Ez dakit. Gaizki hartu dute. Nahiko lan izango dugu hauek espainoleatzen, eh? izatzen, Espainoleatu guk egiten ah, dugu. <laughs> Dagoeneko espainolizatuta gaudena. <laughs> bueno, kotxeak eta hartuko ditugu eta España Espainian zehar ibiliko ga. Bai, bai, Venga, sartu lehenengo plateraren sintonia. Martin, lehenengo platera. Bueno. Bueno. Bai. Lehen esan bezala, Jose Ignacio Huertek mezua bidali digu. A ber. Bidali digu eta esan digu. Sartu zarete huert.es nire huertgunean. <laughs> Estuzue ikusi edabide guztiak espainolizatzeko bete beharra duzuela? Konstituzioari artikulu berri bat gehitu diogu. Irurogeita bederatzi, barra irurogeita bederatzi artikulua. Ah, zemak iratikoa. Eta oso erredakzio laburra, argia eta ulerterra A ber. Espainiako edabide orok espainolizatzeko bete beharra dute. Adios. Nik ez dakit gure publikoak ze iritzi izango duen artikulu horri buruz. A ver, a ver. Ez dakit ba, espainolizatuko ditugu hauek, eh? Zaila, zaila ikustu, zaila ikustu, Martin. Ez dakit, ez dakit. Ba, bueno, nik uste espainolizatu behar ditugula besteak beste, bestela Eurovisionetik kanpo gelituko gehalako, bai, Europar batasunetik kanpo gelituko gehalako, Eurokopatik kanpo gelituko gehalako, Eurotik kanpo gelitu beharko gehalako, eta nik ez dakit egia esateko esparru horietatik kanpo gelitzen baldin maga ingo dugun, Afrika Vision ba? Ez dakit, ez dakit. Bueno, bi kotxe ditugu, ezta? Bai. Eta bat aukeratuko dugu. Bai. Bale, lasai, lasai, publiko mesedez, bai, eseri mesedez, bai. lasai, ederki. Ze, publikoak egai kotxean sartu erdo. Bai, orduan, bi autoak, bi automobilien aurkezpen egingo dugu, eta gero denon artean erabakiko dugu ze automobil erabiliko dugun Espainian zer Bale, hemen daukagu automobil erdalduna. En el auto de papa nos iremos a pasear. Hau, esan beharra dago, hau jartzungo eh, bikote dinamikoak abestua dala. <laughs> Bikote dinamikoak. Ze iruitu eh, kotxau? Eta izan guztatu. Eta izan guztatu. Igualzuk gustukoago izango duzu bigarren kotxea. Automobil Euskalduna. A ver, a ver. Eh, urtzi, Bai. Zuk ze kotxe nahiago duzu? Espainola, noski. Zuk mirari? Ni Ran Roberra nik nire kalitatezko boto erabili ez dakit, baina nahiagoet publikoak erabakitzea. A ber, publikoak zesaten duen, en nik, nik ez da publikoak zesango duen, segura eski esango Ez dakita, eh? Mm. Nik uzat pixkat mirariren aldekoa dela, ez? Mm, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, argi dago, Euskalduna nahiago dute. Bai. Bueno, Ba orduan, montatuko gara danok kotxean Lanro berrian barkatu Ez da teknikoki kotxia ez da? Eta gero beste gauzat, kotxe euskalduna izanagatik ere Ez dugu arazorik izango Espainiako bazterroietan ez da? Ez Ez? Bueno Bueno Kotxe hartu eta joango gara Espainiako hiriburura Kotxe hartu, mesez? bélico atalid, caballero del honor. ¡A Madrid! ¡A la Madrid! Izan ere, Madrilen... Zer guztua kantatzen duen, eta ibiltzen judenak, ez dut esango nola ibiltzen joan. Ai, Real Madrid, Espainiaren ikur nazional handiena. Mm -hmm. nik kontatuko izan, nengo da txiki bat. Nik Brasilien ezagutu emakume bat, eta emakume horrek ez dakite kultur maila altua ezote zeukan edo. Eta santzun, Europara etorri nahizula. zula. Gehien bat, bitoki bizitatu nahi zitula. Bata, Miami, eta bestea, Real Madrid. Ah. Real Madrid da, Espanya baino ezagunagoa dan gauza bat. Ah, bai. Eta baldak izo ezein dan Real Madrideko presidentia. Florentino Pérez. Florentino Pérez. ACS-ko. ACS-ko presidentia. Ba, eh? Enpresa horrek bederatzi mila milioi euroko zulua daka. Enpresa horrek burtsan balio duenaren bikoitza izu balio du bat eta zorrak dauzka bikoak. A? Eta bi mila tik Real Madrileko presidentea da. Bai? Baina ez zeukan dirurik antza jokalari handiak fitxatzeko eta nori eskatu zian dirua? Bankiari! Bankiari! Caja Madriz! Cristiano Ronaldo eta kaka fitxatzeko eunda irurogeita bi milioi behar zitun eta irurogeita masei bankiari eskatu zizkion. Eta? Ordu nere galdera da. Bankia nazionalizatuta baldin badago. Eta gurea baldin bada. Guk orain dugu Cristiano Ronaldo. Neria da gutxinez Cristiano Ronaldoren ezkerreko hankeko bihatz txikiko azkazala. Bai. Emozten duen, emoztu be Bueno, murrizketa ez aizea. <laughs> Ibaldo. Bueno, haizu, base ba, ondo, ez? Bai. Dirurik, dirurik ez, dirurik, ez dauka dirurik Real Madridiek, bere enpresak ere ez dauka dirurik, eta hori eskatzen dio, dirurik ez daukan banko bati, diru ematea, Eh, eh, fitxaketa horiek egiteko. Nik ez dakit zer dion gaur egungo gaur hona etorri dan publikoak. Eso, hauek Euskal Herrian euskeraz esan duten lehen eta gero oia oh, erderaz hasi dira, eh? Espainolizatzen hasita daude, kontuz. Baino Madrilen gaude. Bueno, beste toki batean jungo gea. Venga. Bai. Zeratik ez gehauten igual iri txikiago batera, adibidez, kuenkara, venga, kotxe hartuko dugu. Hau da. Ai, zetoki politia ez da? Kuenka, iriburua, ze, ze, no, bista dituzu hor eh, minari, hor, lanroberretik. Kristala kriston lanak, honek. Zei ze esaten? Deskribatu dezakezu mesedez oiartzun irratiko entzulen. Ez, ez poste batzuk, gainen kristal batzukin. No, <clears throat> ze da, hau da, ez? Bai, hau da, altzairuzko basoa, Rafael Moneok diseinatua. Hombre, kubos de Moneo! Bai, egin zuten altzairuzko basoa, ze, kuenka hiriburuan. Hau da, ez? Bai, hoxe da, bai. Eta zertako? Beida, zertako? Kuenkan ez du eurile giten... beda. esanko izu lehenengo zemat hiru duten, eta gero esplikatu izu zertarako balion. Inbertitu dituzte, zazpi milioi eta zazpireun mila euro. Adios. Eta, kristaletan bakarrik, bi milioi eurotik gora gazatu dute, inbertitu dute. Eta duela bi urte terdi inauguratu zen. Eta dauka, laku bat, azoketarako areto bat, patina jepista bat, eta beste hainbat gauza. Ja, baina kristalak zertako jo. Baina, zure galdera da, zertako bali jo? Bai. Ba, inauguratu eta bi urte terdira, egin dute, ideia lehiak eta bat. Zertako? Jakiteko zertarako erabili bar duten. ama. Ze politxa, ez? <laughs> Ta hoi berriz, mantenurako ez daukate dirurik, kristalak hausten direnean, oholak hartzen dituzte, kristalak erosteko de, de, dirurik ez eta langileak nominak kobratu gabe, daude. Claro. Ta zertarako, lasai, ideia lehiak eta bat ingo, dabe? Ai, ai. Ai, España. Ai. Que desastre. Desastre? No la que posibilidad. Desastre? Ze politxa? No la, baina ez badu ezertako balio zertako itzuten. Ikusiko dugu, bi urte terdi bakarri pasa dira inauratu dutenetik. Aber, eta inaurretik ideia lehiaketa dago. Eh? Inaurretik ganet zertik ez zuten ideia lehiaketa. Ai, ai, ai. Ze, ze, ze, ze anti-espainola zean, eh? Aurrena ingauzak gaztau dirua, eta gero inzulua eta gero pentsatuko dugu zein. Eh? Ai. Bueno, igual zuk bai. guztu hartuko duzu toki alaiago bat. Igual Sevillara jongo gea. Bai, Sartuko gea Land Roverrean, danok Land roberrea barrua, eta Sevillara jongo gea. Pero asko itendu, eh? Bai, kristona. Baina gustatzen. Venga, bai, venga. Ven, vamos a la expo a fomentar la imaginación. zer da? Ai, zuek ez ziateako azteak zeatelako baina egon zan, Sevillan, Expo 92. Bai, bai, bai. Eh, bai. Eh, eh, erakusketa unibertsala. Zinde kursua ere juntzien. Ah, bida, bida. Ez zan egon ba inaugurazio egunean egon zan manifestarien artean, ez da? Manifestazioko manifestarien artean. Zer, tiroka erantzun zion poliziak. Eta... Ola inberdata, tiroka. Ez sartu solidario bat horrezeakin. Ez hori izan zen, Sevillako atletismoko munduko txapelketa. Ah, Ai, Sevillan, mila behatzireun dalaro sekulako eh, erakusketa unibertsala egin zuten. Gero, ze zen, ez tekitela arekin zer egin. Tandik bost urtera inauguratu zuten Isla Magika Parke Tematikoa. Gure lau bat egon zanan eh, inaugurazioan. Abai, ah, Bai, erregia. Ah. Espainiako erregia. Eta hau da? Hau da, esboko kanta izan zenan. Zaragozako eh? espoak inetzen berdin. Ez, ez, hau, Sevillakoa beti haundia hau. Bida, esango dizut, bida. Eh, oain, Isla Magika da hor, eta Isla Magikaren kapital soziala da hogeita bi milioi eurokoa. Eta zorra, hogeita bostekua. Toma. Urtean, iru milioi terdiko zorra dauka. Eta milioi bat bakarrik ordaintzen du urtean interesetan. Eta gaur egun, ditu, ia amabi mila metro kuadro aparkalikutarako, eta berrogeita bost mila metro kuadrotik gora atrakzioetarako. Baina atrakzioak funtzionatzen Beide, beide, bai, esango izut atrakzioak zein dira, beide. Alde batetik dago, muen laberintoa. Umentzako laberintoa da. Ah, ben, txen, txen, eske bi mila nitxe gintzuten, <laughs> Beste ba, beste ba, beste. Sevilla Experience. Sevillako provintziatik bidaia multimedia bat, diapositibekin. Hau, inauguratu zuten 2002an da. Ah, itxo, ah, eske urte beran itxin zuten. Itxo beste bat, beste bat. Esploratzaileen eskola. Bada zerbait erekila? Txon, txon, txon, bai, hemen daka zerrenda. Esploratzaileen eskola, ze interesgarria, ez da? Ah, bai. Jolaz parke bat da, bi eta batean inauguratu zuten da. Ara, eske bost urte geroago itxintuten, bai, bai, beste bat, baina lasai, erongoa zer. Pero, oain behiratik... Alabordaje! Ingururatik, alabordaje. ez da jendeikan, ez? Karo. Umentzako txirristrak, alabordaje. Bi mila desmuntatu zituzten, baina itxasuntziako hain dikandau, eh? Antxe daude, beraz politak. El El kubo! pantalla erdi esferiko erraldoia. Aziren planetarioa izan zen, eta gero zine aretoa. Oain dela bosturtetik itxita, ah, jesuz. Patinaje magikoa. Zertako torria? Bi mila eta sortzian irekizuten da urte berean itxi, baina gero bi mila eta bederatzen berriz irekizuten da. Ah, eta berriz itxin zuten. Ordon, ze polita ez? Ja, baina hori. Ez da magia, ze polita. Ja, Zer gasolina, ez dakigu. Gasolina hortako do, eh, Sevilla etortzeko, itxita da una atrakzio bat ikusteko. Nola que kotxi. Bueno, bueno, bueno. Atxe, tia, jungo, gea! ez dakit, A bai. ver, buka horra robera hartu dugu. Ai, ze polita. hogeita bost milioi euro kostorra. Epa. Non ikusi ezak ez euskal derrien. Aizu, zeretik ez dira juten toki espanolago batean. Ah, bai? Bai. No, adibidez, Kataluñara. Oye. <laughs> Bai, hartu lan roberra, vas en danok. Venga, Cataluña la juna hizo. Sure, bai. Oi, miño, miño ez esa. Hoy es da española, ¿es? Ez sea. Ah, a ver. Bueno, a ver, danok, la roberra, bai, venga, vas bai, en bai, danok. Bai. Bai, nunca el ditugea. Mirari, badakazu esatia Zer da hon eh, Land Roveretik kanpo? Autopista? Autopista bat, ezta? Bai, baina... Autobidea. Itxilla do. Itxilla da hola? Itxilla do. Nola itxilla da hola? Gu bakarra. Nola ke posible da? Ez da inor. Ez da inor autopista yes. ondan? Ez da, arritzekoa ba. Autopista irikita dago, baina itxita dago. Autopista kotxeak ibiltzeko da, baina ez da kotxerik. Bukatu gabea da Bai da. Hau da, Hor, zea, hemen aurrian ez daude. Bai, bai, bai, esi batzuk daude, edo muga batzuk, antik bai, espazateko. Ta, ja, zea, marrak pintatu gabe daude. Ai, ai, ai, ai. Hau da, lleidatik balde egin nahi zuten ah. autobidearen puska bat. Behitu. Lleidatik balde aranea, ia, frantziako mugara, eunda irurogeita emezortzi kilometro daude. Eta autobide bat eitea, okurritu zitzaien. Bai. Nondik hasi zan autobidea? Lleidatik, balde aranetik, ez. Tarteko toki bat hartu zuten. Almenar eta Alguaire artean zazpi kilometro daude eta hor dago A amalau autobidea. Hogeita zazpi milioi euroko gastua izan du, hau da, metro bakoitzeko bos mila lareun euro, ia milioi bat bezeta. Eta zertek hasi da tarteko leku batetik an? Errezen azalako. Inauguratu gabe bapatean ireki egin zuten. Eta behi da zein berdezun. Jun berdezu, errepide nazionaletik, desbideratu, bi kilometro terdi ko ibilbideagin autobide hartu 7 kilometroin eta gero autobidea bukatzen danean, berriz ere 2 kilometro terdi nazionala hartzeko. Ze polita, ibilbide polita. Arrontin polita bai. bai horregatik nazionalean eunero eunero pasatzen dira 6.000 ibilgailu inguru eta a amalautik hogeita bost bat. Egun on batean hogeita mar. Eta pagatu behar da? Ez da pagatu behar. Hainera, bai. autobi hau eraikitzeko, hango nekazariei lurrak desjabetu zizkieten, eta oraindik ez dizkiete hor daindu. Eta hori ez da, pilatu duten zor bakarra. Ze, langileekin, autobidea intuten langileekin, makinak utzi zizkieten enpresekin, langilei menuak eman zizkieten tabernekin, zorretan daude baindik. Ze polita. Bai. Ai. Aizu, e, ez dakit, espainolizatzen izatzen egia publiko hau edo ezo, zer dio publikoak? Ez dakit, ez dakit. Ikusiko dela, a ber. A ber, a ber, txin, ze ez dakit ze pasatzen zaion publikoari gaur. Piskat moteltu da, oez? Bai, bai, bai. izaten nahi dan senal, eh? Ui... Ui, bera, lengo, lengo zua, eh? Txikitu bai, inda bai, asko, bai, ez? Bai, bai. Jesus, mm. Marieta posible alda! Aizu, ez dakipa bal ba dago Katalonia baino toki espainolagorik? Bai. Zein? Galizia. Galizia? Ah, Galizia jaidabe! Espainiar jator askoren sorterria. Mariano Rasoi, Fraga, Franco. <laughs> Artuko duko kotxe eta jongo gara galiziera? Bai. Ea, han, ze bai. aurkidu ezakegun? Venga. Ni maritzen nahi nazi, bai? bai. eh? Bai? Bai. Plastikosko goltxe amenda, Bueno, Galizia... Olitea, ez? Iritxikea? Bai. Zer dago? Nola zer da, hau? Mirari, aldatu pixat jarrera. Eh, polita eh, edifizio, hau? Zer da bitxi mini handi joek da zer? Bitxi ya. mini handi joek eta hola? Hori, bai, Galizian bera, entzute dugu fondotikan, eh? Egoera aldi hona da ez? eh? Zer, sopla gaita sa Un sol del carallo. Ai, sopla gaita Hori zer da. Hau da, hau da. Gaita txirularia? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ciudade de la Cultura. Ta? Ai, ta. Esan polita iruditzen. Ez. Ez? Ai, bai da. Hau, eraikitzeko aurre kontua zen, da sortzi milioikoa. Ta bak izo zemat gastatu dituzten ja? Zemat? Laure gora. Ez da bukatua. Ez da bukatua. Laure gora gastatu dute, eta seieun beharko dituzte, dana bukatzeko. Izan ere, obrak, lehen esan bezala, geldirik daude, bi eraikin falta direlako eraikitzeko. Ah? hasieran irurogei mila metro kuadro izan behar zitun, baina dagoeneko eunda berrogeita mar mila ditu. Gauzak handiak inberdialako. Ah. Asmoa zuten... badute diruikan zertikan ingouta handiagoa. Nola ez deola diruik, nola ez deola diruik. Ez duzu zango Espainian ez daola diruik, mesez? Bueno, bueno, bueno. Baina dirua barra barra bai. ez altezu ikusi zein degun altzairuzko basoa Real Madrid, ziudade de la cultura, bai. autobide bat, inork beharreztun tokian. Ai, bera, ba, de la cultura honek, bera, e, zuen bosteun mila bizitari baino gehiago urtean, bosteun mila bizitari baino gehiago jasotzeko asmoa. Eta mm, azkeneko urteetan ez da berreun milara iritsi. Baina behi, esango izut, toki hau oso galiziarra dala. Telatua egiteko, peperen alkate baten meategitik atera zuten minerala. Ja, ah? baina debalde man altzun. Ez, ez, ez, ah, orain, baina, eh. baina ze pasazan gero? agortu intzitzaiola minerala, za Pepeko alkate honen meategiari. Ta ordun Brasildik ekarri zuten minerala. Ah, merkea izango Brasildik ekartzea. Ah. Ai. Fin. Begira. Arriaren historia Galizian erakusketa daukago, oh, ze polita erakusketa. Bai, Milioi eta erdi euroko gastua izan du Bitu, Iñaki Perurenak harrian historiai buruz badu museoa eta ez doain beste gazte. Ah, klaro, horra, deda gauza kaskar bat, eta ez da espainola. Kaskarra, ez da kaskarra. Ah. Ai, milioi eta erdi, gaz, milioi eta erdi euroko gaztua, eta zenbat berreskuratu ditu zarreren bidez, hogei mila euro. Ai, eta gainera, toki honetan harrigarriena da, erakusketa areto bat daukatela. Ja, ez da hola erakusketa, ez, ez, eh? ez, ez, ez da hola paretari. Ah, kuadroak nun eskei barko ditugu. Kaliziako langabeek ardezatela kuadro bana, eta hortxe, eh? Lana bultzatzen du lako, lanpostuak sortzen ditu lako. Yeah, bai. Ez zaituzte oso oso animatuta ikusten Espainiako ibilbide turistiko honekin, eh? En fin. Beida, mm, igual nahiago ez herri txiki batea jutia. Venga. Jungo gea zaragozako herri txiki batea? Venga, Zendiet noa. oso herri politiak. Ikitxeak unai dut ja, ja nazkatu naz. Venga, Itxuen, zaragozagoaz, venga. Mariatzen egin zai, eh? Bai. abuela! Zaragozan, zenbat gauza ditun herri honek ez da mirari? Agina, agina. Bai, agina. Eh, zezen plaza bat. Zezen bat. Auditorio bat. Auditorio bat. Bai. Bizitzaren museo bat. Bizitzaren museoa, ah, oso importantea. Piztina. Piztina. Eta basurerua. Ai, bos mila biztanleko herri batean gaude, la muela. Eta zezen plaza estalia daukatea, izu. Zazpi milioi inguruko gastuak erdia da. Bai, oi erdia. Eta oi zertik ez da kasu ez ezen plazda. Ez que oi ez da hain Espanya. Hoxe da arazo. Zazpi milioi euroko gastua daukate. Izan omendu ze fakturarik ez da agertzen nion. Eta eraik zuten hilabete batean bakarrik. Gero el Juli Cordobés eta torero esanguratsuak joan ziren bertara. Auditorioa esan dezu, ezta? Auditorioa, bai. iru milioi eta berreun mila euroko gastua. Adios. Duela sortzi urtetik dago erabilgarri eta urtean pie edo hiru aldiz erabili dute. Eta zein juten da? Isabel Pantoja! Erritar guztiak juteia sarrerak doan dialako. Bai zezen plazan, bai auditoria. Mina zein! Eta hor nola errekuperatuko te dirua? Errekuperatu dirua, zen materialistaz dean! A ber, baino gastu batzu daude. Ah, zu euskalduna zea. Etzea espainola. Gastu batzu, gastua dirua ez dakiz zer. Lehenengo in gauzak eta jendeak disurtatu dezala Eta gero irokoak. Bai, eta gero itxi, ez? Zea beste isla magikaro zoi bezala. Ai. Ba, kontzertuak eontzian hor, eta herritarrek sarrera doan zeukaten, han eontzian Los Pekos, Isabel Pantoja, Marta Sánchez, Isabel Miel López bakarri faltazan. Ole, ole, ole, Isabel Pantoja handu altzen. Bai. Juan, oan, ya, amona izan da, bakizute ez. Eh? Eta gero kirol instalazioak. Ama bost mila lagunentzako kirol instalazioak dituzte izu. Herrien bost mila izan da. Aha. Futbol zelaiak, tenis pistak, padel pistak, sei igeri leku, emeretzi milioi eta erdiko gastua mantenuan ia milioi bat euroko gaztua. Erekila do? E, ez, endesak argindarrak endu die. berdin du, berrogei milantzat balin badare? Bai, baina etorriko argindarra, lasai, aurren hain deu... Nola etorriko da? Ai, eske, udalak eh, zor batzuk dauzka. Udalak gutxi asko dauka zazpi milioi euroko aurrekontua urtian, eta pilatu ditu hogeita mar, hogeita mar milioi eurotik gorako zorrak. Baina hori segitu norrein da? eh? Ez? Danon arten? Bai, Cristiano Ronaldo fitxatzen. Hora. Aiztu, ba, udalak bidaiak ordaintzen zizkien herritarrei. Baina ez bidaiak zea aldameneko herrira juteko. Dominikar errepublikara, Finlandiara, Mexikora juteko. <laughs> Ez esan. Bai, bai, bai, bai. Eta gainera, hiru museo dituzte. Olioarena, bizitzarena, eta aizearena. Eta aizearena bakarra da munduan. Bueno, bueno. Bain, argindarrik ez daukat eta itxita da. <laughs> Hirurak, eh? Ai. Eta zaborra ere badao, ez? Bai. Ez daukate dirurik zaborra biltzeko. Ez daukate atezatea. Eta autobus zerbitzua kolokan dago. Ez daukatelako dirurik. Eta hoi ez zuten aurrik a ber, ez da e, munduko zera, ekonomi aditua izan berrikan aurrik uspen oikiteko. Bueno, ba, ez, ez dakit aurrik zuten, aurrik zuten ez, kontua da, garai hartako alkatea, oain, e, oain egotzi dizkiote amaika delitu, Eta erabaki du ez deklaratzen. Kenduko zu mexe Isabel Pantoja? Favorez? Isabel. Maribel. Ez <laughs> Maribel. Alkateak zesan du, ez du la epaitegi batean deklaratuko. Zertik, eh? Jainkoa, daon tokitik, jetxi, eta bea erruduna dela esan arte, ah? beak ez du ez errazago. <laughs> ondo, ondo. Ja. Zetokipulitza erritxiki hau, ez? Bai. Bai, venga, gozen itxia. Bueno, gozen itxia. Ala, ez, ez, ez, benik Valencia gatzen da. Benito Raldea jungo gea. Han seguro kiro jatorra da hola. Benito Rea. Zer, venga. Maixu. Coño, bere akordoia ikustea. Coño. Ez dakit, ez dakit. Coño, coño. La calle bueno, del coño. Bai, hori da. Ah, ez? Bueno, jungo que ha venido Rea. Venga, guazen. Azkeneko geltokia. Yeah. Bueno, Ran Roberan. Ay, ser Zer daukago hemen? Beste parke ba, tematiko bat? Nei olako gauzak enaztu. Ez que nik uste pixkat mariatzen nahi zela. Bai, terra mitika etorri. Terra mitika! Ze politan, bera, hemen, guzo, e, eh, lurgun zute handi bat izan zen. Eta bai. suteak dana txikitu zula. Aprotxatu zuten, gero lurrak urbanizatzeko eta gaur egungo terra mitika hau jartzeko. Orduan zuteak provokatu izan zen? Hori zuk esan dezu, nik ez dut esan hori. Ez dakit, ah, zein, zein tentio txarra da gazun minari, ez ez entenditzen, beti, beti hor, bilatzen. A Aprobetxatu zuten egoera. Apro... hombre. Ai. Eduardo Zaplana! Hombre! Ah, izon jatorra haren ideia izan omentzen. Eta, 2000ko guztalian, inauguratu zuten... Terramitika. Bai, erregeatzen jun, erorita egango zan, bat, eta bere semea juntzen. Zein, printzipia. Bai, hoi da. Filipin. Parkea eraikitzeko bakarrik, aurrekontua larogeita amasei milioi eurotan gaitu ah, zuten. merke, eh? Ai, zer daba. Merke, ba, zer, eh? Eta, ikuste duzu, e, terra mitika jartzen duen tokian, hemen azpikaldean beste zerbait da hola jarrita, idatzita? Paramount. Bai. Paramount, no. duzu? Bai. bai. Ba, terra mitikak oraindu duzizkion Paramounti, lau milioi eta berreun mila euro Paramount izena terra mitikaren azpin jartzeko. A Paramount par. Ez da alderantziz? O sea, ez, duke ez, ez. alde izan ber. Ba, egian, bai, baina ez da nizan, hola izan. No, eske, ai, ama. Bueno, azkenean, ez daki zehazki zenbat euroko gastuak eragin ditun terramitikak, kalkulatzen da 6 6.000 milioi euro, edo 6.000 milioi euro. Ez duela. Eta orain, bai. Aqualandiak erosi du. Iruro gehieta bost milioitan, haizu? Zazpireun milioi euroko gastuak eragin ditun parke tematiko bat, merkealdietan, iruro gehieta bost milioitan. Ba, ai. Da, kukerosiko, no? bai, bai, eh? eh, eh? <laughs> prezioak bera ite baldin badut, ni berrogei milioitik gora, ez baino, inguru hortan. Martes txikitaren programa, terra mitik, eh? Ai, ze polita ez bai, da? Bai, arrontin. Ai, beida, bisita genitzake toki gehiago Espainian. Bai, aire aireportua. Reino de Don Quijote. Ah, hombre. Bai, edo Barcelona World edo Paramount Murtzian, edo Ciudad de la Luz alakanten, edo Liriako ospitalea, aspalditikan e, eh, eraikita dagona eta martxen jarri gabe dagona, zorran ditulako, edo e, eh, Kainete, huelban dagon zaharretxe bat, bi obrak bi urtez geldirik daudenak, edo Kasteioko aireportua, edo beste toki asko eta asko baina, igual etxea jongo gara, ez? Mirari, bai, mariatzen eztia. Lortuko algenun publikoa espainolizatzea. A ver, a ver. Yo soy español, Bai, bueno, favorez. Yo soy español. Ez, ez, ez duzuek gara. Argutu hauekin nola ez genuen bakunbendituko gauzak. Espaino, dia. Espaino, Espaino, Espaino, Espaino. nahi dena sortu. Hau Bai. bai? nahi dezakun? Oia hartu niretia zorra aiten nahi dago? Espaino, Espaino, Espaino, Bueno, agurtuko dago sekzio hau, huerti esango diogu, bete deula, beak agindu digun misioa, eta jungo geha bigarren platerea, eta segidan entzungo dugu Televizion Espainolakoekin egin dugun elkarrizketa. Beraz, seituko dugu, zertan, espainoleatzen? Hoixe ba. Venga, guazen. Martin, bigarren platera! Euskaldunok, aspalditik jabetuta gaude, Euskara ez dakiten askok arazoak dituztela zenbait leku izen eta deitura Euskaldun ahoskatzeko. Telebizion Espainolako esatariekin ere gauza bera gertatzen da, eta askotan iruditzen zaigu Telebizion Espainolan inork ez horri erreparatzen. Baina Telebizion Espainolan Euskaldunak ere badaude, eta arazo horri konponbidea eman nahian ibiltzen dira. Telefonoaren bestaldean Mikel Erzibengoa daukago, Telebizion Espainolako kazetaria, eguer dion, Mikel? Eguer dion, Martin. Bueno, lehenengo tabein, eskertu nahi dizugu, zure lan jardunaren baitan tarte bat eskintzia oi hartzun irratiari. Nara, fai. <laughs> Euskerazko toki izenak edo da deiturak ondo hauskatzeko, jakin nahiko genuke zer zer egiten dezuen Telebizion Espainolan? Bueno, nik uzet, eh, arazoa batez ere eh, Madrieko ekin daukagula, nahi zutezan gu, Euskari Mailan telenorten saiatzen geha, eh, batez ere bai Eh, lekuko izenekin, bai, abizenekin eta, bueno, e, eh, norbaite karazoa galdetzea, e, noiz behin nik ba, bueno, ba, <laughs> akatzen bat egiten degula, onartu behar degula, baina batez ere nik uzet, arazoa Madriek koin daukagula, ezta. E, ni beti esaten diet e, zarantza dekotan deitzea, eta, bueno, ba, hogeita mar segundu galtzea, baina gutxienez, ba, izena edo herria edo esan behar dutena ongi esatea, ez. Batutan ez dugu lortzen eta zuek dakizuen bezala, ba, adiberi garbiena, ba, txabi alonsorena da, ezta, edo ba, izen batzuk, ba, adibidez, Eh, beha edo zumarraga, eta esate dituzte, ez? Ni <laughs> olakoetan deitzen diet, eta bueno, esaten diet e, galdetzeko, ez? E, ulertzen dut, e, hartzunen, edo pasaian, edo balmazedan ikusten duen Euskaldun batek, e, olako izena entzuterakoa, ba, du, olakoa egiten dura, ez? baina, bueno, e, zaiatzen geha, denetan ez dugu <laughs> ikusten den bezala, baina, bueno, gure gure lanean ere bai, ba, bueno, hori biltzen gara bai. Bai, aipatu duzu Xabi Alonso eta Xabi Alonso eta guk grabazio txiki bat daukagu. Hmm. Begira, hau da, Real Madrid-Manchester City partida, irailaren bai. emezortzikoa, Bai. Eta, bueno, guk montaje txau bat egin dugu, baina fondo-fondoan dagoena hotxa, da, Sergio Saukarena, eta entzungo dugu, ea, nola esaten duen Xabi Alonso. Tenta recibir, dejarse ver, eh, Xabi Alonso. Pepe, dice Xabi Alonso. Levanta la cabeza Xabi Alonso. Eh, ahí juega Xavi Alonso. De Xavi Alonso a Turet. Para Xavi. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Mikel. Bai. Eh, alde batetik ematen du normala izan beharko lukeena guretzat posteko modukoa dela, ez? Xavi Alonso ondo esatea. Bai, e, guretzat normala litzateke gaina mm, e, Xabi Jokalari ezaguna da, Xabi izena ere, nahiko ezaguna da, ez da izen arraro bat, ez orduan, e, niri <laughs> arraro egiten zait batzutan hain Jokalari ezaguna izan da, e, zeratik esatari batzuk mm, Xabi deitzen dioten, behar de bezala, eta beste batzuk Xabi, ez? E, Katalana balitzen dut, Barcelonako jokalaria balitu ezala, ezta? Bai, Xabi, Xabi Hernández ezala, ezta? Uh mhm. -huh. Ba, justo partido hortan bertan, Sergio Saukaren ondoan, zegoen Real Madrideko jokalari hoi bat, Manolo Sanchiz, uh mhm. eh, -huh. e, eta ondo iritzen baldin mazai guen, zungo dugu, ea beak nola esaten duen, Xabi edo Xabi, a ver. Van a contar eh, con la ayuda de, de Xavi Alonso. Madrid va a contar con Xavi Alonso. Con Xavi Alonso. Xavi Alonso. Mikel, hau entzuten duen Televisión Españolako ikusle batek zer egin dezake Manolo Sánchezek jakiteko Xabi dala eta ez Xabi. Guk telebistan badaukagu aukera bat horretarako dago mm, esate baterako ikuslearen e, bat edo zentsore bat eta internet bidez badago eh, galderaren bat bialtzea edo kejaren bat bialtzea kasu honetan e, bai gai honen inguruan, hizkuntzaren arabera, edo dozin e, gairen inguruan, Televisión Espainolaren programa bat iguruz, edo, bueno, e, ikusleak ikusten dutenaren arabera, ezta? Hizkuntzaren e, kasu horretan, badago mm, galdera bat e, bidaltza internet bidez, edo kejaren bat, e, bueno, e, web horri aldean, e, bueno, nahi duenak e, sartu daiterik eta bidali, bidali e, bere keja. Gu kasu horretan, e, Madrietik e, gure bulegoetara Euskadira bidaltzen dizkute kejak, edo galderak edo denarakoa eta normalean kamerekin juten gea eta bueno, ba, norberaren galdera edo keja grabatzen dugu eta gero e, larun batetan botatzen den programa batean eh, hori keja hoiek edo galdera hoiek edo bueno, mm, dena darakoak botatzen dira da, e, ikusleak badu aukera kejatzeko edo galdetzeko zergatik e, ba, batzutan egiten diren darakoak ez kazetari izan aldetik, ze pertsepzio daukazu e, jendea, Euskaldun jendea asko kesatzen dela ahoskera gatik, ze Twitterren eta mugimendu dezentekoa dago, lako kontuekin, baina nik ez dakit gero hau Televizion Espainolara iristen dan, edo zuen gana iristen dan. Mm, noiz denka, jendeak ditzen du, telefonetara, e, bueno, galdetzen edo kesatzen, e, arazo, nizaten ditutu gore bai, e, eguraldikoekin, ze guk eh, adibidez Euskadi maian, telen eh, ematen eh, dugune gura ez dugu guk egiten, Madrietik ematen digute, bai guri eta beste eh, autonomia arkideo guztiei, eta eguraldiarekin arazoa ditugu e, eh, leku izenekin, hau da, esaten izuna, esaten dutela e, behazain, zumarraga, edo, edo eljeta, ez? Jeta. <laughs> Eljeta entzunean nolde beziko aldiz, ez nekin ez da non sartu, ez da? Eta deitu nena izu, e? ez esan hau, deitu galdu minutu txobal, baina, bueno, deitu idazu, ez, ez, que eh, Euskadin jendeak ikusten badu, parez kasiko da, ez, eh, ezin dugu lakorik egin, eta, bueno, eh, guraldikoekin ere saiatzen gea harremanetan jartzen, beraiek e, salantza dituztenean deitzen, eta, bueno, behar den bezala esaten, ez da? Bai, elgeta ipatu duzu, e, jeroa bai, horrek ere txiste dezente eragin zitun Twitterren eta bar, Eta gero azken boladan, e, Josu Uribe Txeberria dalata, abizenarekin ere kostata, ez? Zibilia asko eta asko, ez? Bai, e, guk eta badriego e, komunikabideak, ez? E, Badirudi, ba, uri betxe barria <laughs> zaila dela. Ba, zaila dela, esan dut. Bolina gaitzaten dut ezuz denean, ez? Eta ditu, ez da? E, bai, ni horren inguruan ere, berarekin hitz egin nuen, eta, bueno, e, azkenean e, bolina garekin jarraitu dute, guk bai. hemen telegin horten berra mehazala uri betxe barria zaten genuen, baina, ez ba, batzutan ere, olakoak... E, gertatzen dira, bai, mm, kasu honetan Televizion Espainolan eta konturatzen bat zeinaten, ba, ia bai, bai, bai, euskal herritik kanpoko guztietan. Bueno, guk eh, ia bukatzeko, bereziki, atentzioa eman digu, e, zera, e, eh, adibide txobatek. Beira, hau da, e, Graziano Palomo, honek parte hartu, hau da, tertulia no bat, eta honek parte hartu zuen, la noche de 24 horas tertulia saioan, eta bai. aizan itzeiten, urriaren bostean, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei buruzko, inkestei buruz. Bai. Eta, bueno, guk ere montajetxo bat egin dugu, baina nahi zutia beak zesantzun. Entzun esan. Mhm. Al final, eh, hacemos... yo creo que eh, urkulok... Urkulok... Urkulok... Urkulok... Mikel, eh, anekdotaz arago, ez dira konturatzen izen bat gaizki esateak eguraldian edo edo urkulo edo ez dakizzer, eh, era bat desprestigiatzen dula euren diskurtsoa ze, iritzia oso jantzia izango da, baino hori bakarrik esateagatik erabat desprestigietuta geratzen dira, ez? Publikoaren aurrean. Hori da, bai. Eh, ni ustez bai, <laughs> beintzat, eh, beraiek ez dakit, eh, batzuetan dut egiten dutena da, ez, ta? Eh, tertulano batzuk beintzat. Eh, bai, e, ni ustez ikuslearentzat eh, hori ikusten duenak, ba, ba norberaren eh, bueno, diskurtsoa edo estetik jaten ez dakit. E, ez dakit e, egia esan, eh, nei gabe esaten duten, e, gai duten edo berdin zaien, ezta? Baina bai, mm, ni hori ikusten bat, e, kafetari naizena edo ez, e, telebista, ba, bintzat, e, pentsatu gure nuketa, tipo hau ze, ez esaten duen, ez da, e, ni kazetari izan da, bai, bai nire telebista, eta beste telebista batutan, hori ikustan dean ea pentsatzen, duen, izue, hau ez, zer egiten duten, ez da, oza, adibidez, e, ezaguna da, Osa, nik ez detu lertzen edo ez sinesten, berak mm, izen ez dakini. E, igual mm, lapsus bat izan da. Baina, bai, bueno, eh, batzutan pentsatzen dugu, <laughs> bai. nahi eta esaten dutela da, ez eta. Bueno, e, Mikel, eh, hori da gure partetekan guztia eskar, eskerrak emango izkizut, e, eh, tarte bat hartu dezulako gurekin egotea batikan, eta gogorarazin nahiko nieke oi hartzun irratiko entzulei, eta bestela, eh, beste entzule guztiei, badagola bide bat, horrelako gauzen aurrean, ba, keja utxaz arago, ba, Televizion Espainolarekin harremanetan jartzeko, eta erreklamazioa bideratzeko. Bale, Mikel? Internet bidez, nahi badute, internet eh, gure Televizion Espainolako gure horrean hartu, eta badute aukera bidez. Bale, eskerrik asko, Mikel. Mila esker Martín zuri. Agur. Bueno, ba, ba hortxe, eh? Bai, Televisión eh, Española, defensor del telespectador hartu bai. eta hor, badakaztu, kexa egitea. Uh mhm. -huh. Beda, eh, iaz, 2000 eta maikan, bai. Eh, kexak eh, izan ziren, iru mila seieun da, goita mezortzi, eta askar-askar nahi bali maizu ikusiko dugu, zergatik kexatzen ziren Televisión Españolako ikusleak. Mila eun da laro bi kexa, zezenketak, Adios. zezenketek eragintzuten, ah. zezenketen kontra. Ah, okay bosteun da hogeita bi, kexa, alkalako hartzapezpikuak homoseksualen eta abortuaren kontra jardunzulako emanaldi publiko baten. Gue, gue dauna. Berrogeita malau kexa, max sarietan, etenak egontzialako, eten teknikoak edo. Hogeita maika kexa, eta honekin harritazur gilitu naiz, amar en tiempos revueltos telesailean <laughs> katu bat hilda agertzen dalako. Katu bat hilda. bat hilda, eta hogeita maika kexa jasostituzen horregatik. Eta hogeita zazpikesa Madrilen manifestazio ateo bat ez behar bezala eman. Ah. Non daude Euskaldunen kesak Xabi Alonso esaten dutelako edo Euskal izenak ez dituztelako behar bezala ahoskatzen? Ez dao. Ez dao. Eta horregatik gertatzen dira, gertatzen direnak. Manolo Sánchez, Real Madrid, Borussia Dortmund, hain dela biegon, txampeldunen ligako partido bat. Ze zantzun, Xabi edo Xabi. Y sobre con la, con la baja de, de Xabi Alonso. Ay, Xabi Alonso. I'm Poland. Alonso. I'm Alonso. Ez. Ez tegu, ez espabilatzen. Ba, idatziko dugu. Idatziko dugu, eta esango dugu, mesedez. Manolo Sanchisek, esan dezala behingoagatik, Xavi Alonso. Sergio Saukak ondo esan. Ondo santzun. Eta gero beste kazetari batzuk eta e, eta haiek izena ondo esan zuten. No, esan Bueno, baino, ere, beste gauza bat da. Ez aquí zeratik ez, dut, ez, duten Alonso, su eh? ez dakit. Bai, Bueno, postre jungo gea? Venga. Venga, gozen. Martín, postria. Postre, Martín. Postria. Ba bida, e, eh, behinkoagatik Zer? aukera emango diogo publikoari beak bukaerako abestia aukeratzeko. Bai. Galetuko digo ze abestira joten? Ea, ze nahi dezue? Ez, <laughs> nik ez ez duzte noe gartzen. Ze esan dute? Ez. Que viva España! Ezin dugu abesti horrekin bukatu eta punto. Ezin dugu? ba nik esango nere betiko esaldia eta gero abestia jarriko dago. Nik uste publikoak merezi dula kasu pizkatitia, ez? Eh. Bai, bai, ni bai, ez. Bueno, hau xe izan da dana gaurkoz. Ah, itxuen, iragarri nahiko nizueke hemendik bi astera zeingo, <laughs> oh, oh, oh, oh, Uste dugu fatxometroak illa konponduta daukatela eta hemendik bi astera edukiko dugu hemen fatxometro. Eta zein izango da? Milans del bosch General Izandakoaren Iloba. Ez ez tasmatu zeindan. Ez. Alfonso Usia. Ostras! Idazle handia. Bai, gero hitze dugu euskaraz espainoleatzen dun pertsona batekin, Bitor Hidalgorekin. Ah, bai, bai, bai, bai. Eta eta hau izango da honena, dudari gabe. <laughs> Katxonderstango piropo leiaketan nola doan ikusiko. Dale. <laughs> Bueno, ondo pasa ez gaurko mirari gaizki pasau. Bai, Morfina pixka berko zelo eh, igual. bueno, oi hartzun ikratirako Martin Kitxo, ondo pasau, gutxi gaztau, eta guetakon bai, JK Espainiaren alde! Aio ginen bai, guta bat energia anurteak pasa, ta berdinetan gaude. Ez esanik Sotza atiritsiko da Egiaren ordua aegin dakoa Hortain dubiarko dute buru barrua Taukatzkat ez lotuta aetan morrua Itzandut gura sotza deetik